karenze ko umwanya ikigano gitangurira kubera ibihanishwa byabaye byinshi ariko akanya rero ni kanyu kaze muri cya kiganiro cyanyu musanzwe mu mutuwakura ku mirongo irindwi na gatandatu amajyana ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na gatanu amajyana icyenda mirongo itatu na gatatu umunyanya wa mbere ajya yahageze ku murongo ndagwaye mwiriwe umunyanya wa radiyo isanganiro Allô, allô. Allô. Allô. Ndabaye mwiriwe. Mahoro. Mahoro neza. Je nitwa Shari Makoto nje ndamesheje kino kiganiro wowe twakuye urinde twakuye he? Ndi Macumi Jerome. Jerome Macumi na Mahoro. Yego eh, na Mahoro. Mutwakuye muri hega jero. Muri Nyabikere. Muri Nyabikere ni mu ntara ya Karusi na Marembe ngaho. Yego. Duga kwijambo utubwira makuru yabaye ngaho mu Nyabikere tutashoboye kumenya. ikintu bagomba gushyikiriza ku wa gatandatu harabaye amatora yo ku mutumba mhm. bavuze ko aya matora ari mu gihugu cyose mm. y'abagira inama y'abazorongora umutumba mhm. mugabo ndabye ayo matora buryo yabaye harabayemo amakenga ayo matora kumbure yabaye ngira ngo umugwi seni nturatanga ikirangamisi cy'amatora nyezina kumbura ushobora gusanga ari umugambwe wica yuri uri kurisuganya kugira ngo utore abazowuserukira mu bibanza bitandukanye ariko ngira ngo se amatora yatunganijwe n'umugwi seni yego niyo twavuze ngo ari mu gihugu cyose amatora ashobora kuba mu gihugu cyose igihe hari ukuntu kwitunganya k'umugambwe canke abigenga banaka bifuza kwegeranya abazobaserukira mu matora ariko ngira ngo ayo mugwise yoyo azotangwa n'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka n'abahanuzi ba komine zo kuwa 200 rusahama Ibyo byo byose ndabizi Yego Mugabo niko gusa abari ko barahiganwa abazoba abakuru b'imitumba Mm Bacha bagwati abaza gutora abanywanyi mm. Ati abatazi kwandika abace bahereza abacungure yayo matora Mm Hano wewe uri umunyagihugu wifuza gutora naka Mm wowe utaba uzi kwandika ugahita ubwirana akati imyandiko yanaka ugahita usanga yanditswe udashaka kumbura ibyo ni impinyanyo zigakorerwa muri icyo gisata nyine na bene gutegura ayo matora kumbure bazoheza babikosore wa nazo bikosora muga twe twarabigaye kuko nk'umuntu ashaka kwitoza amajwi ariko ronka acaronka umuntu atahe gukenerwa kuri ayo majwi ayaronka ariko urumva rero ibyo ni nk'intunganyo yo mu rugo iyo umuntu yatunganije urubanza mu rugo agira uko arutunganya kumbure ibitagenze neza wazoheza wikorere ko muri kazoza bigende neza urakoze cyane mu gihe giza ngaho munyabikere icya kabiri ntushira ko mhm. none ko mwatumirije ko umwavu wari w'abanyagihugu batanze ry'amafaranga mm. none ubu abadandaza zagurisha ikiro igihumbi bibiri aho munyabikere umushyikiranganje aherutse gushyikiriza yuko umuntu wese yobona ahariko aragurishirizwa mwene iyo hangeri ya fomi ko yobishikiriza abatwaye bamwegereye kugira ngo arengutswe imbere y'ubutungane mwarabikoze abatwaye babasabye iki ikenye n'ibihumbi bibiri mwishikirije musitanteri na chef de zone umukuru w'umutumba ngaho babayagira iki we ibyo ibyo ukwiye kurabivuga ngaho icyo babiziko reka kumbure ko tutabifitiye ibyemezo ntihagire dutungura urutoki murakoze kumbure n'ababyumva babijejwe bazoheza babikorere ko gutyo icyo kibazo gitora umutu gira ijoro ryiza ngaho munyabikere murakoze mhm. munyonyi ku murongo alo alo alo ndabahaye mwiriwe munyonyi radiyo isanganiro jewe nitwa share makoto ndemesheje kino kiganiro nayo muhinga bw'ibyuma hariyeri y'akadogo mwebwe muri bande Mugina muri hehe sabwe François imugina ni mu ntara ya Cibitoki urenganye muri komine Rugombo duga kwijambo tubwire amakuru yabaye ngahe imugina tutashoboye kumenya urabona je ndi umurimyi w'ikawa ego ariko mugabo twebwe ikibazo cy'amatara ngaha mugina cyatuyobeye verema amatara eh. none amatara apfana iki ni igitego cy'ikawa eh, none umurimyi urabona umurimyi ni ukuvuga saa kumi n'imwe babugaye babugaye abakozi abakozi bakora iki bakora nyine ku nzu bagura kwiyo izindi hmm. natwe twashaka twidoga verema ikibazo none nayikunda kubaza ntimbega umuyaga nkuba Mm. nayizine itono rikawa bihurirahe urabona bahora bazana bahora bazana konteri ya ya ezine yahora ifasha iyo ezine mm, ivuye ku matara ya regidezo eh, uburo iyo konteri iyo konteri ntabwo ikora ubu ntabwo ikora vrema nk'ubu nk'ubu twataje twaba twaritahanye twataje twababaye kubera iyo mvuye iyo konteri mm. wumva vyasaba nk'ujya muyobozi wawe deka arabe kuntu yosaba ijya konteri bayimanike hama bafashe barabe ukuntu baraba ukuntu bokoresha tuza tugura nyine amasaha yose akwiye mugabo ntabyo kuvuga ngo umuriro wabuze ngo kubera ngo akazi ka leta muti rero abantu ntibakora amasaha mirongo ibiri n'ane ku mirongo ibiri n'ane iyo hari umwimbi w'ikawa w’abanyagihugu ntibawusubirane inyuma gutyo naho muri odeka barabe ahari iyo konteri bayizane bayisubirize kumbure nimba yari yahari yarapfuye Eh, kubera bavuga yuko ko iheranye ngo iheranye ngo ibihumbi magana arindwi byasaba ko boyishyura amafaranga ayo mafaranga none aca yishyura nde yo kwishyura wodeka kubera niyo yasubiriye sositare mm. eh. ngira ngo ababigejeje bakora byumva icyo kibazo bazohora bagikorere ko kugira ngo ngahe mugina muronka umushora kawa murakoze cyane radiyo isanganiro isazi bizinura iminota itanu undi munyayi ku murongo alo alo alo mu ntara cankuzo komine kigamba tarasisi mu ntara ya komine kigamba mwiriwe amahoro yego n'amahoro turashima namwe ngaho ku isanganiro murakomeye ku isanganiro n'amarame amahoro ni yose mm. ngaho kibazo dufise yego abantu baguma bakubitwa itariki cumi na zine mm. barategereye umuntu wamugwa ngo ni imbonerakure barakubita umuntu mhm. barapfa kumwica itariki cumi na zitanu mm, ndakubaze gatoya tukiri ngaho icyerekanye yuko abo bantu ari imbonerakure n'igiki twe dusanga tubazi kuko baramutegereye atashe abo bantu abo bantu banditse ko imbonera kure ku mpuzu cyangwa ku maso yego oya biramenyekana ko barambara n'impuzu zabo mwarituye ubutungane mwarituye igipolisi bababwiye ngo nicyo gitengurukira mu cyanteri wacu mm. cyanteri wacu aragerageza kutarasukamwo mabisi akazaradupfe arabahanura mm. ni byatuma cumi na zitanu baciye bakubita uyundi muntu gushika iyo yagiye kwitwara kwa porotirere mm. tugashimira ubutungane gusa ko buguma budukorera budufasha mm. rero baza ko baza barabahanura kuko ababaye n'itwebwe nke tudatora turi babazimyamuriro mm. ntibazosanga ibindi bintu byononekeye mugo deco nkengurukira mu canteri yego umuti ikibazo cyo wagize ingorane ari budakwiye kugufasha mm. ubwo gace bituhaze utizi n'inzego ukamenga uri nk'akayabu uri nk'akanyegeri kakubiswe atajambo kafise ariko ngira ngo izo nzego z'umutekano ngira ngo izo nzego z'umutekano n'iz'ubutungane n'abo mu ntwaro bafise ukuntu bakorana kugira ngo ayo madosiye bayakure mu nzira kandi murumva yuko iyo bari ko babikora nk'ibyo mu bikenguruka ego pe matwe mwemwe turabishima mugo hari ibindi usanga baguma bakora mu gacinyizo baguma bahohotera umuntu mm. yego mugo twari twabonye ko mucyane ariko arabigarukira buke buke mugo byiza uwo muzamu cyane iwacu aturongoye ko yo gutara tuguma yego yego aho ruramuke n'abandi bari ku babyetse n'ibindi leta yasisi yibereka itama mu ntara ya cankuzo dasisi abari kuri radiyo y'isanganiro bose bagize ati ugira ijoro ryiza urarahajya ngaho mu cankuzo Eh, muze murakebura namwe muri kwiradiyo rwarukana ibyo turacana ngo tugume dukundana urukundo ni nabwo umukama yaraze abiwe muze murakebura n'imwebwe mm. eh, jisho ry'abanyagihugu by'abarundi ni naryo bwiriza umukama yavuze ko risumbana amabwiriza yose akaba ari ibwirizwa ry'urukundo ewe buru ngira ndakuririmba yewe burundi ngucurarange yewe burundi ngira ndakuririmbe yewe burundi ngucurarange gusa n'ijuru risharije inyenyeri gusa n'akayaga ko kumwe isaha zibiri z'ijoro ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buratwibutsa ko duhamagariwe gucandagisha abana kuva bakivuka gushika ku mwaka n'igice radiyo isanganiro tugeze ku gihe cy'isaha z'ibiri undi munyanyi ku mungalo alo alo ndabahe mwe n'umunyanyura yagiye isanganiro muri bande mutokwe muri hehe eh, ni jamari mwisare jamari mwisare mu ntara ya bujumbura mwiriwe amahoro yego n'amahoro dore ku ijambo jamari tubwire amakuru tutamenya avuga ngaho iwanyu mwisare yego nako ndavuga kuri iki kibazo cy'amatora y'umugambwe sendede yabaye ku munsi wa gatandatu w'abasekura ku mutumba ari ukuntu habayemo akabazo iwacu muri komine sare rega jamari biri mu mugambwe kumburengera ngo bivugirwa mu mugambwe nimba atacigwa byoha abandi barundi ngira ngo eh, duga ku ijambo yego nako ndaduga ku ijambo mvuga ukuntu hmm. kuko hari ukuntu babwira abanyagihugu ngo utagiye gutora ngo arakubitwa hmm. ukamenga ni amatora ari ku rwego rwa sena uko niko byagenze ndibaza ko asamuna ashobora kuvugira ikinyoma ku iradiyo mwituye gajamari abajeje intwara ati twebwe twarahohotewe mu kutubwira ko tujya gutora kumbure tutari no muri uwo mugambwe hari icyo babishyuye kenshi nka twebwe tukunda kuvuga ati biragoye kuko hari igihe usanga naho birari bene kubikora mhm. ugaca usanga dushimye kuyihorera kuko tuvuga ati tubona cisha no ku radiyo bikanagendeka bakanabyumvira baba barabikoze ariko jamani no kugirana mugenzo mwiza w'igihe habaye akababakiye kwitura abajejwe intwaro kumbure ku rwego rwo hejuru rurengeye ku mutumba kugira ngo baze barabatunganiriza na cyane cyane ko no mu nama zitandukanye bazabaragira bavuga ati ni bane mu mahoro no mu butandukane bw'ibyiyumviro turagerageza ariko ntibikemo kuko tuba tubyiyumvira kuko tuba twabonye ikosa tukabivuga tukabivuga hmm. e, ariko navuga yuko ku buryo biba byagenze uko ntibyo babaza mugani bo abarundi ngo ni amatora ya se Mm. ngira ngo ababikoze uko ntibakurikije kumbure ibyo babari bari babwiwe amatora ya seni azotangura neza na neza kwigenekerezo igenekerezo rya mirongo ibiri rusama kino gihe kumbure hashobora kuba hari ukwitunganya kwa bamwe n'abandi ariko ntibyitirirwa amatora atunganijwe n'umugwi w'igihugu seni jamari yari ngaho mu ntara ya bujumbura undi munyayi ku murongo alo ndabaye mwiriwe munyanya wa radiyo muyaga na mutandaho ari ku rubanda muri komine gutyo mu ntara y'amakamba mutandaho ivuga izo ni mu ntara y'amakamba mwiriwe amahoro ni amahoro n'amahoro havugwa amakingahe iwanyu makuru yavugaho iwacu ibyerekeye ikigwara yateye abanyagihugu baguma bafise ubwoba none twebwe tuhava tuba abandi ntugira ngo niyo ngwara yitwa ngo iki icyifuzo cyacu tukavuga duti hmm. none ni kubera iki leta yacu icyofatika kibiri none iyo ndwara iyo ndwara iyo ndwara uvuga yatengaho iyo ndwara uvuga ino nabo ntibagende hariya kubwira iyi ndwara ntitwinjira mugenzi wacu arivuga izo kumbure yiteranije ikiganiro ikiganiro naho iwanyu havugwa make nayo ku gihe cyo mushikije ku makuru aba yaravuzwe kuri radiyo isanganiro ni mu kiganiro cyo ku munsi wa gatanu kigatangura igihe cy'isaha imwe n'inusu kumbura azoba ari ku karyo ko kwakura kugira umuntu ashikirize icyavuzwe ku makuru yo mu nzu undi munyanya ku murongo wa ro ndabaye mwere munyanya wa radiyo isanganiro je nitwa share makoto muhinga bw'ibyuma yari akadogo niwe akatuma tuvuga mukatwumva mwiho mwitwa bande muriko muraganira na Eric Mukayongozi Eric Mukayongozi mwirwa amahoro tugiriye amahoro ariko twebwe ubu nyine ku muhingamo haraguye imvura iteye ubwoba cyane ku buryo n'imina yewe nonekaye cyane kubitse n'urubura mm, haguye imvura y'urubura haguye imvura yarimo umuyaga mwinshi hamwe n'amabuye ngaha nyine imirima yamaze kononekara kuvuga nyine hameze nabi cyane mm. ariko ngira ngo iyo mvura yaguye masa ngapi yaguye saa hindi saa munani ntubihise ubunyene ubunyene turiko turaganira niho igihita ego kumbure ntimuregeranya ibishobora kuba vyononekaye mugabo hagati aho musaba twebwe ico dusaba ego ni ukuri imvura itangwa n'imana ni ukuri twebwe twosaba yuko n'imana yoraba ni ukuri imirima ntiyoronekare ngo isubiye kumera nko kuratasi kuratasi saha tukura vyo dufungura icyo gisabisho ngira ngo ijuru ucumviwe gutyo umukama azoheza abirabe agira ibibere kuko n'ibyo aturonsa byose biba bibereye murakoze cyane yego ah, twe aha mu kayongozi ku munsi wa kane hari umwana yahora agwaye yitemye igipanga ku kuguru hmm. uyu uwo mwana rero nyina wiwe ngo yari isanzwe ngo asenga muri ya bishengero bitemewe n'amategeko bimwe bavuga ngo byo gusengera mu byumba hanyuma mhm. uwo mwana rero yarasinzikaye rwose ukuguru kwacu gucika ariko turashimira komite igihe cy'umutekano wo ngaha mu kayongozi yaciye yihutira gufata icyo kibazo mu ntoke uwo mwana barashoboye kujya kumukingira ubu ari karabyirirwa mu bitaro byo ngaha mu kayongozi hanyuma icyo dusaba rero abajeje intwaro boza bararaba nko mu makaritsiye urabona nko mu makaritsiye usanga hari abantu benshi cyane bigaca bigorana gukontorora urujya n'uruza rw'abantu uwo mwana n'ukuri yagiye kuvuzwa rwose yamaze gusinzikara nk'abantu bageje intwaro boza bararaba nk'ayo madini akenewe n'amategeko bakabihereza mm. abagejeje intwaro kugira ngo ibintu bitera akajagari ugasanga ibintu byo kudumiza abenegihugu bakabura iyo bajya n'iyo bapfa duca dusanga umengo ni ikibazo gishobora gutera umutekano muke wo muri zone yacu ya karayongozi murakoze cyane kumbura abantu ntibajijuke bamenye ko igikomere kidakirira mu masengesho ariko igikomere gikira kivuwe kwa muganga nicyo kimwe n'izindi ndwara nka za malariya n'izindi umuntu yoja mu masengesho ariko yabuze kwa muganga kumbure n'amasengesho arafasha ariko umuntu akamanza kwivuza kwa muganga bo bashobora gupima akamenya n'indwara arwaye nicyo gituma nicyo gituma nyene nyene yemerewe kuza amavuriro hafi kiyumvire yuko boza bihutira kuja ku mavuriro kubera batihutiye kuja ku mavuriro hariho nk'ibintu ushobora gushyira mu masengesho n'ikiguma ntigishobora kuja mu masengesho bikunda ikiguma n'icyo kwa muganga urakoze cyane ubwira ijoro ryiza ngaho ikayongotse alo alo alo ndabaye mwe munyonyi radiyo isanganiro murande mutwakuye muri hehe Ah, aha muri komine mwakiro umutumba wa muyange mwakiro umutumba muyange mwiriwe amahoro komine mwakiro province muyinga iyi province ya muyinga mwitwa bande ga muntu mutwakuye ndi mugwanko yahaya ndi mugwanko yahaya mwiriwe amahoro nakize na jewe isabwe isabwe kubijanye nuko jewe mvuga mvugira hero uko je nta muntu ngira nabi ko imyaka mfite ndagira nabi hmm. ariko ubu tumaze imisi iyi minsi iragoye kumbonera bafata ngo nimba muhimbire n'iki kandi twavugishije bavuga ati nibatunazoca babica babakure tukumva biduteye ubwoba kabisa kuvuga gutyo kandi twese turi abarundi ati imvugo imvugo itabereye muri kino gihe cya politiki abantu bohiganwa bakoresha imvugo itababazanya kandi atawo ihohotera ariko abo bantu ndabaza nti mumenya gute ko ari imbonerakure hari iki isabwe kandi bari kuri santere nyine ni ukuvuga nk'izina ryo gutya n'ubutonzi iyo maze abitwa amaso ayo mazina kumbure ntakenewe muri kino kiganiro ariko kumbure iyo mwituye ababajejwe muri uwo mugambwe nyine cyangwa abajejwe intwaro baraheze bakababwira ngo iki mutande yahanura mu rundi kumenga basa n'abamurenge baboneka kumenga nibo bamusumba ari hmm. yego cyane kabisa mutande yahanura kwe kandi turamwemera hano ariko bo umenga baramurengeye cyane umenga igira abantu bahambaye batuba ngo baciritse urugamba ngo n'ubwo cyatwiye kumbure ababijejwe ngahe muhinga bazoheza babikorere ko ntihagire umuntu atura ubikundi muri kino gihe twegereje amatora niko abarongoye igihugu bandanya bavuga iminsi yose kumbure ni ukwitura n'igihe habaye ibibazo nk'ibyo abantu bakamenya kwitura abajeje intwaro n'umutekano kugira ngo oh, baheze batunganirizwe undi munyanya ku murongo alo ndabahe muri umunyonyi wa radiyo isanganiro eh, ni francois garu francois imugina eh, imugina duga ku ijambo eh. francois tubwire ikindi wari wibagiye urumva twari tubonye ibintu bishyashya ibyo byabaye ibyo kuwa mungu amatora amashyashya twari tubonye verema byari bituryoheye cyane hmm. rero kubera ko ayo matora twahora tuyizeye mu kwezi kw'indwi nk'inyuma batoye nk'umukuru w'igihugu mu bwoko tuyabonye ejo y'abasegiteri twari tubonye impingano ibishasha ubu twabonye ayo matora kumbure se y'abasegiteri kumbure n'abazoserukira umugwe munaka kwitoza mu bibanza by'abasegiteri kuko amatora yoyo ahamagagwa n'umugwi seni ayo matora nayo akaba ataraba eh, kuko twabonye harimo abategetsi nyene nyene banyakoho bari mu kwigwa amatora nyene akomakomeye hmm. kumbure ni y'ibanze abari mu mugwi runaka kugira ngo babe barahitamwo abazobaserukira ariko twibaza yuko amatora nyezina arayatunganwa n'umugwise umugwi w'igihugu ujya gutunganya amatora seni ufadikanije n'ibisata byabo biri mu ntara no mu makomine ayo nayo akaba ahamagazwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu iryo naryo rikaba ritarasohoka kumbure tubangire kumbure abona abantu bariko baritegura kugira ngo bisuganye neza hazogere kujya mu matora byifashe neza murakoze cyane murakoze rwose radiyo isanganiro ni munyanya ku murongo ndabaye muri umunyanyi radiyo isanganiro muri bande mutoke muri hehe Vincent mwishombo komine murambya mu ya murambya mwirwa amahoro mwirwa amahoro yego duga ku ijambo udushikiriza amakuru yabaye ngaho mwishombo tutamenye nukuri n'ubu nari nkivuga cya kibazo kijyanye na cya giterwa cy'umusenyi halo halo yego me ibyo biterwa n'uko uri murateye akamu mu musane wa komine kiganda ndateye akamu musane w'intara wa komine murambya kugira barabe ko bafatikanya kugira ngo icyo gitarugwa bagikore ni ukuri byatubabaje cyane kuko cyahuza agatelefone kutwakira mu ishuri muri dukunde ko tuba natuyaga ariko ku murongo hari undi munyanyaro ndabahaye mwiriwe ndabahaye mwiriwe jefu ikibazo cy'umwavu ngaha wabaye ndaha ndabahaye mwiriwe muri bande mutwakuye muri he yendi Desire Ikaruse ngaha muri Shombo mu gitaramuka Desire Ikaruse ngaho muri Shombo mu gitaramuka mwiriwe amahoro Muti kibazo cy'umwavu ngaho ikiro kigeze ku bihumbi bibiri ikiro kigeze ku bihumbi bibiri ariko umushikiranganje eh, aherutse kuvuga yuko imwe twitade ya pena yigeze kuri bibiri n'abiri mm. none iyo fumbire igugwa ibihumbi bibiri leta yofata ingingo abadandaza bakadandaza umwavu hanyuma umunyagihugu muto mutakorohewe none ariko ndakubaza nti iyo fumbire igugwa ibihumbi bibiri niyo mu bwoko buwe igugwa ibihumbi bibiri niya fomi none ko umushikiranganje yashikirije yuko iyo fumbire atari yo kudandazwa ari abanyagihugu mwari tuye intwaro babashikirije iki we nituza abo bantu bayidandaza ukuntu bayironka kweri ahubwo boza barasubira ko n'aba bantu bashobora kuba bayitanga none abo badandaza agatelefone k'umunywanyi wacu twakuye ari muri komine shombo mu ntara ya karusi avuga ikibazo kijyanye n'ifumbire sabwe sabwe sabwe sabwe sabwe sabwe da jumbarire umuririmbyi ni Yves Kami mu karimbo kiwe Samandari umunyanyi ku mungalo ndabaye ndabaye muri umunyanyi wa radio isanganiro muri bande mutwakiye muri he Miriwe cyane ndibakunda kwise Joseph ndi no mucankuzo Joseph mucankuzo neza na neza magana he mucankuzo Neza na neza ku mutumba wa murehe ku mutumba wa murehe amakuru tutamenga ku murehe nayahe amakuru mutamenye jya naganshyikiriza amakuru ajyanye n'amakuru y'abantu mm. eh, leta yaragize neza vurema aho yatangiye imisegetera no kuri mu ntara ya cankuzo malariya yaragabanutse cyane yego eh, aba ikindi nacyo nagira nsi n'uwongera ko mm. eh, nagira ngire nk'aho wajejwe amagara y'abantu abantu mu ishyirahamwe karitasi hariho akantu k'agahembo bemereye abakozi bakoze hmm. nagira nsabe yuko ari nk'amwe bubona ko bikunda buraba akabibuka kuko nk'umwana bigwa n'agashiruka bute murakoze cyane n'agashikiriza murakoze cyane mugire ijoro ryiza ngaho mucankuzo sawa sawa na umunyayi ku murongo alo ni ukuvuga ndabahaye mwiriwe muri bande mutubakuye muri tubakuye muri hehe twabimana wo muri komine mwakiriro umutumba bugonza yego nashaka gushikiriza nashaka gushikiriza ku bintu by'ikawa ni mhm. ukuvuga ikawa zatanguye gushya mu bw'amatonorero twembi tubona yuko bugurura mm. nkaca ndaba kandi amabarabara ibarabara rirazo kuri komine mwakiro rijya ahantu hari mu rugabano rikaja iryo barabara ryarononekaye mhm. ahubwo nibaraba ukuntu natwe bodufasha kubera iryo barabara bakarikora mm. yego kubera muwamukoze mm. namwe yego mm. eh, murakoze murakoze cyane undi munyanyi ku murongo alo ndabaye muri umunyanyi wa radiyo isanganiro mahoro mahoro muri bande mutuhakuye mutuhakuye muhagaze hehe neza na neza tubize mu ntara ya gitega muri komine yitaba hmm. umutumba gisirikare agatimbiri gashinge yego bakaba banditse izina rya cishayo renova cishayo renova amakuru tutamenye neza na neza hariho imvura ihejeje kugwa ubunyene saa cyenda hmm. iratwaye ibintu by'ibitoki mhm. birasambuye n'amazu ngaha nyine mu kirambi hmm. yewe nyine niho n'ubu nari nibereye nteye ndatashe muhira niho nibereye nyine hmm. amadarapo maguritse kweri menshi n'amasora menshi yari ko hejuru kwera rwagurukanye mhm. yamenaguritse hmm. aho usanzwe bari bantu bakoresha ibintu by'imishwarara y'izuba nyine ini ahantu haba amatara batahari ntabwo hmm. ndabasaba yuko muhasha mudufasha ariko kumbure abagira neza bafasha babyumvise bazoheza bashike aho barabe ibyihutirwa kugira ngo bafashe mwebwe abanyagihugu mbwira ijoro ryiza murakoze yego baraza baraba imbere hariho n'ikiraro cyo ngaho nyene ku mwaba cagiye caca hmm. ko imiduga myinshi rwose na bijya binini binini hmm. nasaba yuko twashabogikora verema rwose kuko ni ikintu gica ko ingenzi murakoze cyane leta nyine muri taba nyine hano mu murakoze murakoze mugiriro umunsi mwiza mbwira ijoro ryiza namwe murahajyana undi munyanyi ku murungano narenga tende mugwango yahaya yahaya mwakiro utumva muyange aho ni mu ntara ya mwinga yego mwatuye twitura abajeje abajeje intwara mm yabaye kweli nukuri turasabye mwege muri heje mutubura ini mwato byarinze usanga atakwa mwamihimbi mwamihingo mugazira salibiki bagutuga kandi fatu bavugisha babongo inge dutunze tuzobereka nabamwe babango mu bajeje umutekano uhurikemo bose abo twatanze bagaca babahamagara basambisha ngo atagiye kwishyura ntashobora kurahira ngo bazomwereka bakabatera ubwoba ibyo kweri bo bitubanira ko twese turi abanyagihugu twese kandi demokarasi n'imigambo myinshi twuvuga ngo umuntu ari mu mugambo kwanka amategeko cyangwa kwanka leta yahya kumbure abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro ngaho mwakiro bazoheza babikorere ko kumbure babikore ko no kuzindi nzego gutyo babatunganirize mu bane mu mahoro murakoze cyane yaye yego murakoze namwe mhm. Il est beau mon pays, oh il est beau mon pays Radio Isanganiro tugeze ku gihe cy'isaza 2018 mu myanyi ku mongo alo. Alo mwiriwe. Ndabaye mwiriwe. Maro neza. Muri bande mutwakuye muri he? Bo ni umunyagihugu yitwa Diodone ari mu Kirekura. Diodone mu Kirekura ni mu ntara ya Bujumbura muri komine Mutimbuzi. Turakwijambo tubwira amakuru yabaye ngaho mu Kirekura tutamenye. Ngomba kunganira uwo muntu yavuze ikibazo cy'ifumbire. Mhm. Mm ni ukuvuga ko twebwe tugiye kugombora ifumbire kwa abantu bitwa abadandaza hmm. twamaze kubagiramo amakenga twavuga ko ari ibintu by'ingorane zimeze gute wowe utwaye amavoca baguhaye kuri posita usanga afite nk'amavoca amajana abiri ngo n'abandi barayibuze ngo baduhaye imifuko mirongo irindwi mu ikomine twabura icyo dufata n'icyo tureka hmm. rero no kuraba umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi wumva icyo kibazo dufise cyane cyane icyo kintu kiri muri zone marambya na zone mm. rubiri mm. hari abantu naho twagomba tukabadondagura amazina aya kumbura amazina yabo tutari buheze nabo ngo tubahe ijambo ntakenewe ariko kumbure ko mwavuze aho muherereye neza na neza ababijejwe mu bushikiranganji no mu nzego z'intwaro kuba umushikiranganji yavuze ati nibafatwe abo bantu batayitanga ahiri ifatwe kandi itangwe ku giciro yagenewe ni nayo mpamvu byari bikenewe ko tubavuga abo bantu kuko bariko baradukorera nabi abo bantu babakora nabi cyangwa bashikana mu rwego rw'intwaro n'umutekano gutyo baheze barabe ikibereye yego sawa murakoze yego irebo mompeyi n'akaririmbyi k'umuririmbyi steven soga umunyanyi ku mungalo ndabaye muri uwo munyanyi wa radiyo isanganiro eh, muri bande mutubakuye muri hehe yego mugana munezero diyote ni mu marambya mu nyabikere mu ntara ya karusi marambya mu nyabikere mu ntara ya karusi diyedone mwiriwe amahoro yego ni ukuri n'amahoro yego rero kuri iki natwe yarabaye yaragenze neza ah. we kweri nta n'abavuga ngo iki n'iki twere ni ukuri n'amahoro hmm. nagomba ngenda ku kibazo cy'umwape mwabo mbere bavuga ko baburonka kuri bibiri ko banawuronka numva amahoro mbere twarumiwe nta n'uwo tukibona muti ikibazo cy'umwavu n'ubu ntikiraheza gikemurwe ngaho munyabikere ni benshi batarateragira ahubwo ema ahubwo aho bagurita bibiri natwe nibatuzanire twikase rwose no kuri imbere turagomba bagomba dusabe yuko uraba hmm. bakaturungikira n'imodoka n'inyaha mu nyabike tukaba ko tumarira gutera hmm. andi amapurotero nyine baduhaye tubatayafise none ntitubona ngene ngene yuko tutogira kandi twamaze kugombora umwapise tutotezamwo ibiharage uno mwaka mm. yego hanyuma ikindi nacyo nyine tugomba gushikiriza ni uruhuha nyine ko baronka bahuhagiza ino nyene mu marambya mm. baza baravuga ibyo tuyivuga corona virus umengo boraba nyene bakaza barumviza bagatekereza bakaza kwanyuma ariko ibyo ngira ngo ngaho mu marambyi wanyu ngwara ntirashika reka tugume kuri ibyo warumvuze kumbura babijejwe navyo mu gutunganiriza abanyagihugu bijyanye n'umwavu bazoheza bikore ko murakoze neza mugira ijoro ryiza sawa mhm n'undi munyanyi kumungalo Halo. Ndabahaye mwiriwe. Muri bande mutu wakuye muri hehe? mucyahoze ni joseph narengarutse joseph warugarutse ku murongo duha ku joseph uvuga icyo wari wibagiye tuna eh, nibagiye na nagira nshikizi kijyanye n'umwavu hmm. natwege no prema mucango tumwavu uragoye wabuze ntawe uboneka wowe hmm. ibyara akaronka bahita barabudandaza usanga agakombe baguze amafaranga igihumbi n'amajana atanu atandatu niyo kigeze aho ndakuvuga bari mu kweri turamerewe nabi si ugasaba iki ngaho kugira ngo uwo mwavu uboneke nagira nsabe leta yuko yoraba ingene ibigenza turema kugira iraba ikibazo c'umwavu kungene cocemuka mm. kugira abenegihugu turonka umwavu atangorane zema yobikoze niyo umwavu ubonetse niho n'umwimbu uheze ukaboneka murakoze cane ababijejwe kumbure bazoheza babikorereko ego sawa namwe mugize neza ijoro ryiza murakoze cyane undi munyoni ku murongo alo alo ndabahaye mwiriwe munyoni wa radiyo isanganiro naho cyane ntitubashare mu makoti umuhinga bw'ibyuma neri y'akadogo mwebwe mutwakwiye mwitwa bande muherereye ajenda uwo bita biriho jonatani ni butaganzwe mu ruyigi wa muriza biriho jonatani mwiriwe amahoro ngaho twe turi kabisa duga ku ijambo tubwire amakuru tutamenye ngaho eh, amakuru ari ngaho ah, iwacu je nsanzwe nkorera udukorwa ahantu eh, kuri santere y'umuriza ku ibarabara rya eh, makebuko ruyigi hmm. rero aho hantu baheruka gutukorera ibarabara kandi rimeze neza hmm. ariko kubera ari ku isantere nasaba ko boba amadodane kuko hari umuvuduko uteye ubwoba cyane haba haba habaye amasanganya aho hantu hakwiye gukingirwa amasanganya kugira ngo bagabanye umuvuduko w'imiduga ababigejeje ngira ngo bazoheza babikorereko byaba byiza cyane kandi n'ahantu hasanzwe hanamanuka urumva ko haca hari umuvuduko uteye ubwoba rero mm. kabisa murakoze mugira ijoro ryiza eh, mugira umugisha mhm. umuririmbyi n'icanshura misi akaririmbo ni umugabo nyamugabo umunyonyi ku mungaro ndabahaye muri umunyanyi wa radiyo isanganiro mahoro mahoro ndi n'ibizi karori eh, karori mazina yanjye utwakuye uri hehe ndi muri komine giharo zone gakungu ku mutumba w'igakungu zone gakungu ku mutumba w'igakungu mwiriwe neza mwiriwe neza rwose duga ku ijambo tubwire amakuru yabaye ngaho ku mutumba gakungu tutamenya ah, telefone mazina gace kagira ngo mpi ariko hari undi munyanyi ku munga alo ndabaye mwiriwe mahoro cyane Jeni nitwa Charles Makoto muhinga bw'ivyuma neri y'akadogo mwebwe mutwakwe muri bande mutwakwe muri he Eh je ni Claver Kiganda munara murambe Claver Kiganda mwiriwa mahoro eh, Mm duga ku ijambo utubwira amakuru yabaye ngaho Kiganda tutamye ngaho muri studio za radio isanganiro Amakuru yabaye Kiganda mutamenye Yego Ya mitere tuvuganye Yego Abanyagihugu umwe wese Mm yarihishwa mirongo ibiri na bibiri n'amajana atanu ya mituweli naho kugira bamwandike kugira yemererwe kugira mariyaje kandi naho nyine ku ngubu urumva kugira ubugeni hari icyo bipfana na mituweli urumva ryari itegeko ngo utagize kuri hano turebe mirongo ibiri na bibiri n'amajana atanu kandi ku nguvu y'urugere kugira wandike wabanza kuyariha nayo mwayarihishwa hehe gikomine perezida komine ayo mahera arabihishwa mu kiringo kingana n'imyaka ibiri hmm. burya rero haraba amatati haraza kwegera cya buramatari ku munsi wa gatanu mu nama ariko abera muri bise ya komine kiganza hmm. baravuga ati amahera ngo bemera ngo abantu amajyana atatu ngo nibo barishe muri iyo hmm. myaka ibiri mugabo urumva abantu amajyana atatu ni bake ku bantu baraganye mu myaka indwi yose urumva komine abantu barenga ijana ku kwezi kumbure ibiharuro ntabyo wegeranije neza kugira ubone abo bantu muri iyo myaka indwi ariko ngira ngo kumbura abo baratanze ni benshi ariko ntawoca aheza ngo aje mu biharuro ariko bavuye bagitorera umuti gutya icyo kibazo icyo kibazo bake bagishinga patiri mukuru wa paruwasi kiganza mm. ko ari we yoja guserukira abanyagihugu kugira batore b'intare bishobora kubarihishiriza intara kuko yagiye mu minwa ya komine hama komine ntiyaheza ngo bahize mituweli n'abo bazihaye ntizaheza ngo zikore ngo baziduze ko ntabwo byabakira mm. icyo kibazo rero nasaba yuko nka mwebwe muba mwishyamakuru mubahasi mukagitohoza mugakurikirana abanyagihugu mufata igihe kandi jonathan mukuru n'iyo komite yatowe nshasha kugira ibyo ahabona bimenyekana amahera iyo yagiye kubera umva n'amahera menshi cyane murakoze cyane murakoze cyane kumbure tuzoheza babiri ababijejwe bazoheza babitangire n'inyinshi murakoze cyane mugira ijoro ryiza murakoze nino ngaha ikiganiro cyacu kino kiyago aho iwanyu havugwa amaki kigarukiye ndabakengurukire mwebwe mwaduteze abiri na cyane cyane mwebwe mwatwakuye mukatubwira ayo makuru yabaye ngaho iwanyu tutashoboye kumenya Shema Cotton je narinda kiremesheje umuhinga w'ivyuma yatumye tuyaga mukatwumva ni Elia Kadogo tubipfurize twese hamwe ijoro ryiza murarahajyana ahatajyana harajya mu mwansi n'ahagataha wanyu havugwa make nta mwanya afise kumenya ibyo muri quartier ingurane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo ufise ibyawe ruguru wubatse naho ufise imbyaro zingana gute nyoko buja guma kubona yuko umenga yashoreje kumbo nawe yutubwiye reka shabanire fo nyabambwira ko mwe nabacagize isangane